Chalceus cae Cunarion. Chalceus eice Cuna, cae hote men e Chalceuen, ho Cuon e coimato. Hote de Eestien, paristato autoe. Hode ostun ripsas autoe eipen, talaipore hupnodes, hotan men ton acmona cruo hupnois, hotan de tus odontas kineso euthus egeirei. Hoti tus hupnodeis cae argus, cae ex allotrion ponon trefomenus, ho mythos elenchei.